12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, La cursa de l'espai arriba aquest cap de setmana amb una gran festa del cel que, enmarcada en la Setmana de l'Aeronàutica i de l'Espai, s'ha repartit per diferents zones del nostre territori, principalment entre els aeroports del Prat i Sabadell i la Fira de la capital del Vallès Occidental. L'espectacle en pista permet apropar-se a jets exclusius que els seus propietaris exposen a la terminal corporativa del Prat i als avions d'exhibició que es poden veure a l'aeroport de Sabadell. Tot i això, aquest any la Fira d'aquesta ciutat proposa un pol d'atracció llaminer, la quarta edició del Campionat de Vol Virtual de Catalunya, que aquest cap de setmana reunirà els 30 millors participants del país. Ens ho explica el seu coordinador, Héctor, Rodríguez. Existeixen en la figura del controlador aeri virtual que fa les mateixes funcions que el controlador aeri real. Llavors, quan despeguem amb l'avió, hem d'igualment contactar amb la torre de control, o sigui, tot el que és el món real de l'aviació està simulat, calcat, però en el món virtual. Llavors, un pilot igualment ha de fer tots els procediments que es fan a la vida real. I qui sap si molts dels que comencen aquí no acabin pilotant un avió real Aquest es el recorrido de la Natalia García, que el primer cop que va un joystick no se imaginaba que acabaría final el curso de piloto de aviones. Hace como unos cuatro o cinco años así descubrí el mundo de, la simulación a través incluso de, bueno, de los Festal Cell y bueno, me, empecé a meter con los simuladores, pero nunca hubiera pensado la verdad que podía hacerlo de verdad. Fue a raíz de estos últimos meses de ir a volar con amigos y planteármelo en serio, mirar pues, posibilidades económicas, pues la verdad es que no, no cosas baratas. baratas. la disposición de pantallas y la reproducción projecció a tamany real de la cabina d'un Boeing 737 són molt atractius. El visitant que aquest cap de setmana decideixi apropar-se a l'International Air Meeting també podrà conèixer aspectes més interns de funcionament, com per exemple per què serveixen les caixes negres dels avions, de quins sistemes de navegació GPS i control de pilot automàtic disposen les flotes aèries més modernes i fins i tot adquirir articles com gorres de la NASA o una extensa bibliografia de l'aviació que proposa l'Aeroteca. Per acabar de redonir la festa, dissabte i diumenge es podran veure les acrobàcies de la competició Red Bull Air Race, una manera de tenir el cap als núvols amb els peus a terra.